Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Atihi Hasan sam po sebi e, sad govorimo o hadisu sahih li gairihi sahih na osnovu drugih hadisa pa ćemo i nasled da završimo i uh, hadis uh, Hasan i Gajrihi, dobar hadis na osnovu drugih hadisa. Znači to su, uh, uh, govorimo znači o hadisima, o njihovom, o onim hadisima uh, koji, su, uh, koji su prihvaćeni, vrste hadisa koji su makbuli, koji su prihvaćeni. Uh, znači vrsta hadisa je sahih li gajrihi, vjerodostojan ili sahih na osnovu drugih hadisa. Uh, to je u stvari hadis koji je Hasan li datihi, koji je sam po sebi vjerodostoj, eh, pardon, sam po sebi je Hasan, dobar. Pa ako taj isti hadis, ruvije min tariqin ahar, ako bude prenesen u drugom rivajetu, misluhu au akvaminhu, drugom rivajetu sličnom njemu, znači da je Hasan Eh, na osnovu drugih hadisa ili jači od njega vjerodostojan, onda se ovaj hadis onda se ovaj hadis naziva sahihan li gairihi, summi sahihan li onda se on tretira da je vjerodostojan na osnovu drugih hadisa. Nije sam po sebi. Sam po sebi je znači dobar. Ali na osnovu što ima i drugi vjerodostojni hadisa, slični njemu ili jači od njega, u istoj, znači, govori o istom tekstu hadisa, onda se taj stepen, taj hadis diže na stepen sahih li gajri vjerodostojan na osnovu drugih hadisa. Zašto se, ta, zašto se naziva tim imenom? Zato što njegova vjerodostojnost nije, njegova vjerodostojnost nije došla na osnovu njega samog, njegovog lanca prenosilaca nego je došla na osnovu toga što se, kad se sastavi sa drugim hadisima koji ga podupiru, pa se diže na stepen e, vjerodostojnog na osnovu drugih hadisa. E, ovaj hadis je na većim stepenu nego hadis Hasan li dhatih. Znači, on je na većim stepenu nego hadis za koji kažemo da je dobar sam po sebi ali je na, na manjem stepenu od hadisa sahih li dati, vjerdosan sam po sebi. Mi smo obe, oba te vrste do sad imali. Primjer takvog hadisa, navješemo taj hadis uh, kojeg bilježi Tirmizi u svom džamiju, uh, hadis uh, koji govori o oblasti Taharete, onaj poznati hadis, vjerstvo čuli za njeg, u kojem došlo da je poslanik sam sam rekao, leo la en ešuqa ala umeti le mertuhum bisivaki uh, inde kulli salatin da ne bi otišao svome umetu, naredio bi, e, naredio bi e, i naredio bi im e, da koriste misvak kod svakog namaza. Kod svakog namaza, znači. Ovaj hadis koji je bilježi Tirmizi, on je došao u rivajetu u Muhammed ibn Amra, od Ravije, Muhammed ibn Amr, a on prenosi od Abu Seleme, Abu Selema od Ebu Hurajre znači u, u tom lancu prenosilaca. Uh, E, problem je ovdje kod ravije Mohameda ibn Amra. <clears throat> ovaj ravija, ovaj ravija znači on je uh, sadukun lehu auham, kako ga, kako ga jel, spominju jel, učenjaci, e, uh, uh, hadisi koji spominju njegove biografije, znači saduk, saduk je na stepenu dobrog hadisa, saduk, znači prihvaćuje se njegove hadisa, znači ta ocjena, kaže hadis saduk, uh, Znači, to znači e, na, na stepenu do, dobrog hadisa. Lehu Euham, znači ima određen hadis, mu na grešaka. E, izbog, na osnovu tog ravi, ovaj, ovaj hadis je, znači, ovaj hadis, ostali su ravi redostojni, naravno. E, ovaj hadis je, znači, Hasen e, Lithatihi. Međutim, ovaj isti hadis, ovaj isti hadis bilježe ga Buharija i Muslim u sva dva sahiha u drugom lancu prenosa, s vjerodostojnijim od ovog. I onda se na osnovu ovaj hadis, na osnovu, se, na osnovu tih hadisa koji su prenošeni vjerodostojni u drugim rivajetima, u drugim lancima prenosa koji su jači, diže na stepen sahiha li gajrihi. Sam po sebi nije sahih. Ovdje je Hasan i Zatihi. Na osnovu drugih hadisa koji su vjerodostojni od njeg, o istoj temi govori, imamo znači mutafek on alih hadis ovaj da ne bi otišao svom umetu naredio da da koriste misvak kod svakog namaza prije svakog namaza znači hadis mutefekon alih ali ovaj rivajet zbog ovog ravi on je uh, Hasan Ridati dobar sam po sebi na osnovu ti drugi rivajeta kod Buhari i Muslima diže se na stepen sahih li gajri da je sahih na osnovu drugih rivajeta a sam po sebi je Hasan <clears throat> dovoljan ovaj primjer. Sad još da obradimo hadis uh, Hasan li gajrihi. Dobar na osnovu drugih hadisa. Ovo je najčešće, najčešća uh, ocjena mnogih hadisa oko kojih imamo veliko razilaženje, ono oko propisa. Pogotovo hadisa u zadnje vrijeme, ono što je Šeha Albani ocjenio da su, da su na stepenu Hasena hadisa obično bude e, ocijeni da je Hasan, ne samo on, nego mnogi drugi savremeni učenjaci u hadisi, ocijeni hadis da je Hasan bi međmu turuki, kako kažu. Hasan je e, na osnovu zbira drugih rivajeta. Znači, bude ovaj, svi rivajeti su slabi, pošto ima više rivajeta, ovaj, ukazuje da taj hadis ima osnova, više rivajeta, pa pošto ima više rivajeta, svi su slabi, dižu se na stepen dobrog na osnovu drugih hadisa. Sam posebi hadis o kojem govorimo je slab. Međutim, ima drugi rivajet koji su također slabi koji on, ali se dižu na stepen dobrog hadisa. Ali ovo je, ova tema je toliko škakljiva. Ovo, ovo, znači, treba držati predavanje najmanje ili predavanja ovoj temi. Koju je tema o tome? Kad se može određeni hadis koji je slab dignuti na stepen dobrog hadisa? Kad kažemo da je dobar, znači dižemo na stepen kad je prihvatljiv da se radi po njemu. Ako gocijemo da je, da je daif, onda se uglavnom ne radi po njemu. Ne možete neko obavezati da se radi po njemu ako je daif. Da bi ga dignuo na stepen da se radi po njemu, e, tu je nastala velika zavrzlama. Pa onda dolazimo u situaciju danas da imamo... Uh, ovaj, za mnoge propise, neki učenjak je rekao, i to ono, ono polje koje kažem da je to stvar i ičtihada alima učenjaka. Dođe određen učenjak, kaže hadis je dobar na osnovu eh, mnoštva rivajeta. Drugi kaže, hadis svi su rivajeti slabi, ne radi se po njim, slabi gotovo, selam, ali ne radi se. Šta kada rekao, pa koje pravo od njih? je pravo od njih? Da, da bi mi došli do zaključa, je pravo od njih? Znači, mora prvo ima znanja, po ovom pitanju, da istražimo. Jer je ovo dijelo bešera, čovjeka, čovjek uložio truda i čtihada, uradio to i to njegov trud. Može po tom pitanju da, da bude određena, da, da, da, to, da njegova je to procjena, drugi smatraju da to nije baš tako. I tu nastale to razilaženje. Takvi hadisa i primjera toga imate u praksi koliko hoćete. Konkretni mesela oko koje mi imamo određena i razilaženja. Imamo znači određena razilaženja čak evo uzet ću vam klasičan primjer ono, gdje, gdje, gdje je zaista veliko žestoko razilaženje a to je onaj poznati hadis <clears throat> od Ibadeta ibn Sameta u kojem je došlo da se uči fatiha iza imama znate taj hadis bilježi ga Budaud i Tirmizi u osnovi tog hadisa u Buhari i Muslimu je la salate li men lem jakra bi fatil kitab. Nema namaza osim, onaj ko ne uči fatihu. A, ovaj dodatak koji je došao ovde kod, kod Budaude Tirmizija i drugi manjim poznatim zbirkama, je došao dodatak tu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada klanja jednom namaz kako došlo u hadisu pa kada je došao namaz rekao kaže čujem vidim da učite i za mene učite dok ja učim kaže nemojte to rad la Nemojte to, osim šta? Osim fatihe da učite. Jer nema namaza bez fatihe. E, taj hadis, taj hadis, da je on vjerodostojan, a to ima velika, to je ono, tu se učenjaci debelo razište, zaista debelo. Zašto debelo? Pa znači imamo s jedne strane preko deset velikih učenjaka umeta koji kažu hadis je prihvat. Izmeđenji Buharija. A Buharija nije lahak na vagi. A ovo ovaj imamo s druge strane veliki imama umeta koji kažu hadis slab, ne da je slab jednog, znači ima toliko grešaka u hadisu, toliko sporni stvari, slabost u hadisu, da ne prihvate apsolutno. I opriječani vjerodostom hadisu. A među njima imam Ahmed, Ali ibn Medini, na ono kakva ših i Albani na kraju, i e, ibn Tejmije, ibn Ređeb, i tako da nabravimo, znači veliki učenjaci, o, učenjaci hadisa. I onda, znači, i, i, e, znači sad se vraća na njihovi štihad, jedu su ga cijeli privati, a, a lomi se koplje na tome da li treba učiti za imamo fatilu, ne treba. Oni koji kažu treba, uglavnom to je šafijski mezer, koji treba za imamo i kad on uči naglas, ne ostane ti prostor da pručiš fatilu, ti učiš za njim u sebi, uči, učiš ovaj fatilu. To je inače šafijski mezer, za razliku od ostalih mezeba koji kažu da ako imam uči naglas, ovdje kad imam uči naglas, ako ne uči naglas, onda je druga je priča. Uglavnom, e, znači to je jedan klasičan primjer hadisa ovog tipa, gdje ga ovi dižu učenjaci koji ga cijeli prihvatljuju i kažu da je Hasan i Gajrihi, da je na stepenu dobrog na osnovu drugih rivajata, ima više rivajata. Ovi kažu, bez obzira, oni koji kažu da je daiv, koliko god ima rivajata, svi su rivajati, kaže, helač, sve je to, sve je to slabo. Znači ima, ima puno, puno maha nedostatak u tom, u, u tom hadisu, svim rivajatima. Što je tema za sebe, znači sam taj hadis, o njemu priča, znači može se pričati, Znači, e, ne jedan ders, više dersova, da se ocjene, da se uzmu lanasti prenosilaca tih hadisa, da se analizira, da se stanje ljudi, ocjenemo hadis, na kraju opet se mi na kraju vraćamo na ono što su mu hadisi ocijenili. Da neko od nas dođe s nečim novim, znači, da, tako da se ne skira ova nauka plaho, kaj, ju, ko će uspjeti naučiti, ko će ravije naš, koji, koji je ocjena, biografija, uf, to je bela. E, šta je tu rješenje? Uglavnom se mi u praksi danas ostanjamo na učenjaka koji su prije nas ocijenili ocijenili su o, te hadise i prenesemo, nađemo šta su rekli i ostaje ovo, ovo pogled gdje su oni razišli, to je ono, kažem, jel, ovaj, možemo reći, ili uh, uh, rahmet, milost ovom umetu ili e, ne, kakvo polje, milost u smislu toga, jel, da možete e, vratiti po ovom ponom, ne sljedeći strasti, nego zato za, zaista, znači, ima osnova, ima osnova da se različi učenjaci po ovom pitanju hadisi. Uglavnom, da skratite mi da vratim na tematku ovdje. E, na tematku dobrog hadisa na osnovu drugih rivajeta. definicija tog hadisa, kaže, huve daif, kaže, to je slab hadis. I da te adede turukuhu, kaže, ako lanac prenosilaca tog hadisa, ima ga više lanaca, više lanaca prenosilaca, ne, ne po jednom lancu prenosilaca, ima i više, kad je volem jekun sebebu da'fihi fisku ravin au kedibuhu. A kaže, a ne bude razlog slabosti, ne bude razlog slabosti uh, tih rivajeta, Uh, fisk, znači uh, gri, uh, to što, što ima znači uh, što je griješnik ravija bilo koji, ili kaže da je, eh, da je kezib, odnosno da je laži u hadisima, da je lažljivac, ili da je optužen za laganje. Pa ovdje je navio dvije stvari. Ako toga nema kod, eh, kod ravija koji prenosi hadis i svi su slabi, kaže, mogu se digni na stepen dobrog hadisa na osnovu svih rivajeta. I to je bilo lagano da je to tako, jel? Uh, odnosno, uh, ako hoćemo da približimo, šta znači ova definicija? Ova definicija znači da, e, da bude hadis, neki uh, tekst hadisa, prenesen u više rivajeta. Svi rivajeti su daji, svi su slabi. Da bi bio taj hadis, da bi se mogu odignuti na stepen prihvatljivog hadisa, on mora da ispuni sljedeće stvari. Uh, prvo, znači, znači uh, prva stvar ovdje koja je navedena, da bi bio prihvatljiv taj hadis, znači da nije jedan rivajet kad je jedan rivajetu se naziva hadis garib. Kud je slab, kud je garib. Garib znači stran. Znači samo jedno rivajetu još je slab. To znači ono gurno nizvodno. Znači kud je, e, kud je garib stran, kud, kud nema podupire ga dugi rivajeti. Još kad dođeš kakljivu i meseli, onda još bela, bela je veći. Kakljiva mesela koje, koja je kakljiva mesela bitna za neki propis. Poput hadisa koji imate slično primjer tog hadisa. Imamo onaj hadis za, za stisa kaburski kod je stisa kaburski, koga Teberani navodi u svome, u svome muađemu, a Teberani uglavnom navodi hadise u Garibe, ono gdje, gdje, gdje, nigdje drugo ne možeš naći hadis, pa on sakupio to. I ciljem je to i sakupio tih hadise, ne može nigdje. I kod taj stisak, e kod nije potvrđen nigdje u drugim hadisima, a u svim drugim hadisima je pojašnjeno detaljno šta se dešava tu kaboru. A to je stisak, koji je stisak? Govori su stisku da će živjeti svaki mumin, je tako? Ako ga je mogao, koga, koga da prođe taj stisak, koga je trebao da prođe? kojega shaba? Sad ibn Muaz. I hadis, znači, Taberani ga prenosi u svojem uvađemu i još nije došao drugim rivajetima. Garib nije spomenut drugim zbirkama, a tema, tema znači, onaj, vrlo bitno da se prenese tu, a nije spomenut u vrijedostavnim hadisma. Glavnom, znači, jedan primjer je taj hadis. Pa zato kaže učenjaci, oni koji kaže, ako je vrijedostavan hadis, jel ima različno kod toga da li je prihvatljiv hadis? Ako je vjerodostojan, potvrđuje se taj propis, ako nije vjerodostojan, odbacuje se ta, ta, taj propis toga stiska. Dobro. Znači ovdje, znači spominje se ovdje, da bi da bio hadis Hasan li gajrihi, mora ispuniti određen šarta. Prvi je znači da bude prenešen u više rivajeta. Bez obra što svi slabi. Znači ne može biti jedan. Mora biti više. Znači da ima najmanje e, dva rivajeta, ako ima više još je bolje. Drugi šarta, on je zanimljiviji, on je bitniji a to je e, da razlog slabosti u svim tim hadisima kod ravija ne bude, e, odnosno da bude, ne znam šta je lakše spomenuti da ne bude ili da bude. Ako kažemo da bude, da bude razlog slabosti su što je ravija loše pamti. To nije velika mahana. Da bude razlog slabosti inqita, ima prekid u lancu prenosilaca, fali jedan ravija. Ili da bude razlog slabosti džehale, džale nepozna travija. Spominje se neki ravija, njega nikde, nikoga ne znam ko je, šta, ne spominje se u, u biografskim knjigama koji je taj ravija. Ako je jedno od ovog troga, znači loše pamćenje, preki, lanac prenosnosti ili džehalet, kaže to su lagane slabosti. Ako su lagane slabosti, hadis se može digni na stepen prihvatljivog hadisa, dobrog hadisa. A Ako je suprotno tome, ako je razlog slabosti adalet, adalet to znači ima fisk grijeh, ravija bio grešnik neki, Znači, bio neki grešnik u nečemu. Znači, to je velika mahana. To se ne prihvata kod, kod muhadisa. Ili druga stvar bude ili e, k, e, kadib ili mutehembi kadib. Ili lažljivac ili optužen od nekog rečeno da on voli slagati ako kažemo hadise ono men men džuribe alihi kedibuhu onaj ko bude isproban da laže nekad jednom ako slaže gotovo više nema ga ne prima ga više gotovo nema više pa možda čovjek omaklu se pa ovako ima to omaklo se se ne može omaći jednom koga ufati da je slago završio je za sva vremena e, e, znači ako imaju ove dvije stvari znači u adaletu u pravjednosti, u, znači ne praktikuje vjeru, ako u tom ima mahanu ne, prihva, ne može se digniti stepen vjerodosnog hadisa pardon, dobrog hadisa. Ili ako je, ako je sa strane laganja, ili optužen ili stvarno la, lažljiva, znači ta se ne može prihvatiti. Odnosno, neki učenjaci dodaje ovdje još dodat stvar, kaže, ako nije še, e, ovaj, šedidu daf, da nije munker hadis, znači jako slabost da ima, do jednom, do jednom rivajetu hadisa imaš više mahana u hadisu, kao što imamo hadis recimo od od vi znate od Esmi radijallahu anha hadis ona da je kad ušla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao kada žena postane punoljetna ne treba da se vidi od njenog tijela ništa više osim lica i šaka. Šejh Albani taj hadis je sigurno stepen vjerodostojnog hadisa, a taj hadis ima ima više rivajeta, ali ima velike, znači veli, više mahana u jednom rivajatu, jednom hadisu ima više mahana, nije to jedna mahana, više mahana ima. Pa drugi, većina učenjaka drugi hadisa, stari hadisom kaže taj hadis je daif sa svim rivajatima. Ne možeš se digni stepen prihvatio hadisa. A tako takvi mnogo hadisa, jel? Ovo, na, na ovom padnim neki tih hadisa. Ovo pogledaj, sad sam evo malo sam spomenuo ovde. Ovo pitanje o čemu govori, znači, ono je, znači, ono zaslužuje da se o njemu priča i straže sposobno predavanje drži. Kad se hadis može dignuti na stepen E, dobrog hadisa, no, a svi su slabi hadise. I takvi primjeri u praksi oko propisa imamo koliko hoće. Čovjek kad naučio samo te primjere, ima dosta znanja. Makar znao gdje je to, gdje je problem, što se razilazi. I, a, a, e, ovo govori o tome da nekad mi znamo zavrijeti u nekom meselu. Zavrijemo, držimo se toga, to će bi rekao, to suneta sunetima. A ono u stvari, hadis radi se tome, ja razilažim od toga. Ima slabost, hadis u osnovi slab. Znači, a ne, zbog naših džehla, ne razumijem ovog pitanja, mi se toga čvrsto prijatelj, kada rekao, ovaj šeha u vredostavim privati, ja imam povjerenje njegove znanje, pa dobro, ima i drugi šehova koji su drugačije ocijenili ovaj. Hoćemo da kažem, e, zato i jest ova stvar da se izučava, da se traži znanje, da se izuči ovi detalji, da se razvoje ono što je vredostavno, jasno ko dan, ono što nije, oko koliko ima, ima razilaženje i tako dalje. Znači, ova, ova, ovo poglavlje ovde e, je, je, je jako ovaj, komplikovano i teško. E, navešu ovdje samo ovdje navodi se ovaj uh, primjer toga ovaj hadis znači kada se digne na stepin e, da je dobar na osnovu drugih rivajeta onda bi po pravilu trebalo se raditi po tom hadisu prihvatljiva se radi po njem po ono što, što je došao propis po njemu pojašnjen <clears throat> e, znači, on, je, on se koristi kao dokaz. Naravno, on je najniži stepen prihvatljivog hadisa znači Hasan i gajrih e, dobar na osnovu drugi rivate, najniži stepen privatljivog hadisa. Primjer takvog hadisa je e, hadis u kojem je došlo da je, e, da je poslanik salallahu alaihi salam od Amira ibn Rebija, on od svoga oca, kaže da je neka žena došla od Benu Fezareta, uh, da se ona udala, udala se, a da joj mehre budu dvije papuče. Pa je rekao Allahu poslanik salallahu alaihi salam, Erediti mi nefsiki, o maliki bi najlein, kaže, jesi ti zadovoljna, jesi ti lično zadovoljna uh, i sa svojim imetkom, na osnovu sebe i svoga imetka, sa, sa dvije papuća, tu budi mehar. Pa ona rekla, ne, fe džaz, pa ona rekla, da, pa kaže, pa je poslanik sada odobrio taj mehar koji je bio sklopljen. <clears throat> Hadis inače bilježi tirmizi u svome džamiju. Ovaj hadis prenosi se, <clears throat> pardon, hadis prenosi se od Asima ibn Ubejdulaha, od Abdullaha ibn Amira ibn Rebije i tako dalje. Uglavnom ovdje, znači, e, šta je problem? Problem je ovog ravije. Asim, Asim ibn Ubejdulah, on je e, daiv li suj hefsir. Znači, slab je zbog lokšeg pamćenja. Šej Tirmizi ga ocijenio, učenjak Tirmizi, imam Tirmizi ga ocijenio, kada je Hasan, da je dobar, Zašto je dobar? Kaže, zato što kaže ovaj hadis. Prenosite drugim rajete. Prenosite od Omera, od Ebu Hureri, od Aiši uh, eh, i od drugih ashaba. Jer kaže, pošto je prenosio drugih ashaba, kaže, dizo ga na stepen, iako slab, znači slabi, naravno, hoće da kaže slabi svi ostali rivajete, ali digo na stepen prihvatljivog dobrog hadisa na osnovu, na osnovu ovih rivajeta. Hvala. I onda se ovaj hadis vraća na to. Da li je dozvoljeno da bude tako nešto mizijeno? Papće, damo kod nas koliko su papće. Papće mogu, ne znam, možda pet maraka kupu papće. Tako, mogu i ove kineske za dvije marke. I sad možeš ti, znači, bude da ti mehr bude tog nivoa. Ako potvrdimo ovaj hadis da je vjerodozvoljeno, znači može ti mehr biti nešto tako mizijeno. Drugi učenjaci onda me kaže, kar ne mora biti nešto da ima neku vrijednost, tako da je. Može kao ispod 50-100 maraka, može ispod toga. Na osnovu čega što ti dokaza ne može,